Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Kolovoz je 1056. godine. U Carigradu umire carica Teodora. Na samrtnoj postelji za svog nasljednika imenuje Mihajla, ostarjelog službenika na dvoru. Izvori za tog čovjeka tvrde da je manje bio sposoban vladati, a više da se njime vlada i upravlja. Mihajlo je bio logotet, jedan od službenika koji su vodili carski dvor i njegove poslove, od sakupljanja poreza do vođenja vanjske politike. S obzirom na njegovu starost, Mihajlo je i dobio nadimak logotet stratiotikom ili stari. Njegovo stupanje na prijestolje bilo je triumf stranke građana i činovnika. I ta je stranka sada uživala u vlasti. John Julius Norvić u knjizi Kratka povijest Bizanta piše. U proljeće 1057. godine tijekom godišnje svečanosti Svetog tjedna, za vrijeme koje je car tradicionalno dijelio bogate darove, cijeli senat zajedno sa svim višim magistratima i javnim službenicima bio je zaprepašten kada je primio ogromne nagrade i velika unapređenja, neka i za dva ili tri čina. Onda je došla na red vojska, ali umjesto da pohvali vodeće generale za njihovu odanu službu njegovim prečasnicima, on se okomio na glavnog zapovjednika Izaka Komnena, bujicom uvreda, optužujući ga da je gotovo izgubio Antiohiju, iskvario vojsku i da nije pokazao ni traga vodstvu, te da je pronevjerio javni novac. Uvrijediti vojne zapovjednike u Bizantu nije bilo mudro ni u doba mira. Učiniti to u doba rata bilo je ludo. Od sredine 11. stoljeća Bizant je ratovao na tri ratišta. Na sjeveru su nomadski pečenezi pregazili Bugarsku i došli na granice carstva. Bizant je prije koristio pečenege kao najamnike koji su se borili protiv njegovih neprijatelja. Sada su ti pečenezi provalili na jug Balkana i pritisnuli sjeverne granice carstva. Na zapadu su Normani, koji su na jugu Italije utemeljili jaku državu, napadali posjede carstva u tom dijelu Europe. A na jugu, umjesto Arapa, na granice carstva navaljivali su Turci Selđuci. U takvom je stanju car Mihajlo odlučio izvrijeđati vojne zapovjednike i njihovog glavnog zapovjednika Izaka Komnena. To će Mihajlo brzo platiti. 8. lipnja 1057. godine u jednom selu u Paflagoni, području Anadolije na obali Crnog mora, i za Komnen proglašen je za cara. On je bio izbor vojnih zapovjednika, ali i carigradskog patrijarha Mihajla Kerularija. I vojsci i vrhu crkve bilo je dosta Mihajla. Izak je okupio cijelu vojsku iz Azije i krenuo na Carigrad. Mihajlo je pak okupio vojsku Europe, ali ju nije sam vodio, već je to prepustio Teodoru Jaronu. Teodor je bio vojni zapovjednik, Aron je pak bio član prinčevske bugarske obitelji i što je čudno šogor Izaka Komnena. Teodor i Aron svoju su vojsku prebacili u Aziju i postavili su stožar u Nikomediji. Norvić piše. Bila je to katastrofalna greška. Da su nastavili do Nikeje, čiji su golemi zidovi gospodarili nad jedinim putem za mramorno more, Izak, koji nije imao brodova, teško bi mogao napredovati. Umjesto toga Nikeje mu se predala bez borbe. Nekoliko tjedana dvije su vojske bile utaborene između ta dva grada, udaljene jedna od druge nekoliko kilometara. Onda, 20. kolovoza, došlo je do bitke. Bilo je velikih gubitaka na obje strane, ali je krajnji ishod bio neminovan. Mihajlova poražena vojska pobjegla je u Rasulu nazad u Carigrad. Starom caru sada je jedina nada bila diplomacija. Dan ili dva kasnije, izoslanstvo koje je predvodio Mihajlo Psel krenulo je u Izakov tabor. Prijedlog je bio jednostavan – Izak će u miru doći u Carigrad, gdje će biti okrunjen za cara, pod pretpostavkom da će automatski naslijediti Mihajla nakon njegove smrti. Mihajlo Psel, koji se pored bavljenja državničkim poslovima bavio i filozofijom i teologijom, opisao je taj susret. Izak je sjedio odjevenu sjajnu odjeću. Pored njega bila je gomila ratnika skupljena iz svih dijelova carstva. Bilo je tu ratnika iz Italije, Skita te ratnika s planine Taurus. Neki su počupali svoje obrve, drugi su bili obojani u ratničke boje i naoružani dugim kopljima i sjekirama s jednom oštricom. Izak je prihvatio taj prijedlog, ali onda se u sve to umješao moćni patrijarh Mihajlo Kerularije. On je protiv cara Mihajla pokrenuo državni udar, car se sklonio u samostan i put Izaku Komnenu bio je otvoren. 1. rujna 1057. on je triumfalno ušao u Carigrad. Mihajlo nije niti osljepljen, niti protjeran. Umro je u miru u samostanu kao običan građanin. Izak je tako postao bizanski car. Izak Komnen bio je silovit čovjek. Na novcima se predstavljao kao ratnik s isukanim mačem. Rijetko je kada spavao i odmarao se. Jedina razonoda bio mu je lov. Ali u tom lovu je bio žustar, gotovo mahnit. Vojska ga je obožavala. Izak je znao da Bizant treba jaku vojsku i da za nju treba puno novaca. On je počeo golemi val oduzimanja zemlje. Sve one posjede koje su dobili ljubimci i saveznici prethodnih careva i moćnih službenika, on je bez odštete oduzeo tu nije stao. Nakon toga okomio se na crkvenu zemlju. Tada se sukobio s moćnim patrijarhom Mihajlom, koji ga je i doveo na prijestolje. Mihajlo je pokušao organizirati otpor, Izak je reagirao uhićenjem i protjerivanjem. Mihajlo nije htio predati čast patrijarha, Izak je organizirao da mu ona bude oduzeta. Na kraju je Mihajlo umro, izvori kažu od bijesa i slomljena srca. Izak je pored te političke pobjede nanizao i nekoliko vojnih. Na sjevernim granicama carstva pobjedio je Mađare i Pečenege. Kako to piše John Julius Norvić, da je Izak proživio još 20 godina, carstvo se moglo oporaviti i ponovno postati vojnički jako. Ali krajem 1059. Izak je u lovu na vepra dobio groznicu koja ga je oborila u postelju. Misleći da će umrijeti, on je, vjerojatno na nagovori Mihajla Psela, za svog nasljednika imenovao Konstantina X. Duku, a on se povukao u samostan. Te 1059. Izak nije umro, ali se i nije pokušao vratiti na prijestolje. Iza sebe ostavio carstvo koje se tek počelo oporavljati. Kako to John Julius Norvić piše, nije bilo ničeg zlog u Konstantinu X. Duki. On je bio istaknuti službenik dvora, ljubitelj prava i teologije, obožavatelj lika i dijela Mihajla Psela. Da je nastavio posao Izaka Komnena, carstvo se moglo oporaviti ali svojih osam godina vladavine on je potrošio na učvršćenje utjecaja dvora, crkve, a većinu vremena provodio je u raspravama o pravnim i teološkim pojmovima. Georgije Ostrogorski u povijesti Bizanta ovako opisuje Konstantina desetog duku. Prema riječima jednog suvremenika, senatora je u to vrijeme bilo bezbroj. Upravni aparat sve više gubio svoj strogi birokratski karakter. Vojska je potpuno zanemarena i njezin je kontingent smanjen s dosljednošću koja se čak i pselu, barem u retrospektivi, činila pretjeranu. Rasli su izdaci za dvor, koji se zaodjevao u blještavilo, dok je država siromašila i propadala. Množila su se davanja crkvi, čiju naklonost se nije željelo potratiti, kao i darovi poglavarima drugih naroda, koje se na taj način nastojalo umilostiviti. Tako su se politički ciljevi vladajućeg sloja sjedinili s financijskom nuždom u uništenju obrambene moći. To nije bilo drukčije ni u doba makedonskih epigona, ali sada se vanjsko-politička situacija uvelike pogoršala. Dukine protuvojne mjere poduzete su u razdoblju najvećih političkih opasnosti i stoga su bile dvostruko sudbonosne. Sve je ovo rađeno u vrijeme kada su Mađari i Pečenezi pustošili po Balkanskom poluotoku i Srednjoj Europi. Na jugu Italije, Normani pod Robertom, silovitim ratnikom, koji nije bez razloga nosio nadimak Giskard ili Lasica, uništavali su zadnja bizanska uporišta. Turci, Selđuci, predvođeni sultanom Alp Arslanom, prodirali su sve dublje u Malu Aziju, u samo srce bizanske države. Prije toga Turci su pokorili Perziju, ušli u Bagdad i slomili kalifat, koji je sada bio samo vjerska funkcija. Sada su ti Turci Selđuci stajali na vratima Anadolije. Pred njima je bilo carstvo na izdisaju. Konstantin Duka umro je u svibnju 1067. Naslijedio ga je Roman IV. Diogen. Do prijestolja došao je preko Konstantinove supruge Eudokije. Ona je trebala biti regentkinja svojim sinovima. Stvarnu vlast imali bi Mihajlo Psel i Ivan Duka, Konstantinov brat. Ali situacija u carstvu bila je teška i sve su glasniji bili povici za snažnom vojnom vlašću. Na kraju Eudokija se, unatoč pselovom Ivanovom protivljenju, udala za vojnog zapovjednika Romana Diogena. On je odmah počeo s vojnim operacijama protiv Selđuka. Prva dva pohoda prošla su dobro, treći je završio katastrofom. Kod armenskog grada Mancikerta, nedaleko od Vanskog jezera, 1071. godine srazile su se Bizanska i Selđučka vojska. Uvodu tu bitku ovako opisuje John Julius Norvić. Bitka kod Mancikerta sve do svog zadnjeg stadija jedva da je i bila bitka. Tijekom poslijepodneva careva vojska napredovala je po stepi, ali su se Selđuci povlačili u širokom polumjesecu, ostavljajući inicijativu svojim strijelcima na konjima, koji su galopirali uzduž bizanskih bokova i zasipali ih strijelicama. Frustrirani car u središtu ispred sebe je, gdje je trebao biti neprijatelj, imao prazninu. Jahao je on i jahao, nadajući se da će prisiliti protivnike da se okrenu i bore. Onda je odjednom primijetio da sunce brzo zalazi i da je ostavio tabor gotovo nebranjen. Dao je signal za povratak i okrenuo svog konja. To je bio trenutak na koji je Alp Arslan čekao. Selđučki sultan Alp Arslan zapovjedio je opći napad na bizansku vojsku koja se povlačila. To je unijelo pomutnju u bizansku vojsku. Ona je postala opća kada jedan od bizanskih zapovjednika, Andronik Duka, nečak pokojnog cara koji je mrzio Romana, pronio glas da je car poražen i da je sve gotovo. Tada se bizanska vojska rasula, a selđučke snage su se punom silinom zabile u nju. Jedan od svjedoka te bitke, Mihajlo Atelijat, ovako ju je opisao. Bilo je to poput potresa vika, znoj, nagli naleti straha, oblaci prašine i horde Turaka koje su jahale oko nas. Bio je to tragičan prizor. Što bi uistinu moglo biti više žaljenja vrijedno nego vidjeti cijelu carsku vojsku u bijegu, cara bez obrane, cijelu rimsku državu zbačenu i znati da je samo carstvo na rubu kolapsa. Bitka kod Mancikerta imala je katastrofalne posljedice za Bizansko carstvo. Povjesničar Steven Ranciman u svom prvom tomu povijesti križarskih pohoda nazivaju najodlučnijom katastrofom u povijesti Bizanskog carstva. Propadanje koje je počelo u toj bitci više se nije moglo zaustaviti. Mala Azija, srce carstva i područje gdje se novačilo najviše vojnika, brzo će pasti u ruke Turaka Selđuka. Bitka kod Mancikerta imaće i niz drugih posljedica. Turci Selđuci će nakon nje zagospodariti cijelim Bliskim istokom. Godine 1085. oni će zauzeti Antiohiju. Sedam godina kasnije u Selđučke ruke pas će i Nikeja. Tada se činilo da će i sam Carigrad pasti. Već su sjedišta starih patrijaršija Aleksandrije, Jeruzalema i Antiohije bila u muslimanskim rukama. Sada je na istoku samo Carigrad bio u kršćanskoj vlasti. Tada je bizanski car Aleksije Komnen potomak cara Izaka, zatražio pomoć od zapada. Ta će pomoći doći u vidu križarske vojske koje će krenuti na svoj prvi pohod. U sljedećih nekoliko emisija Povijest četvrtkom govorit ćemo o tom prvom križarskom pohodu. Naš sugovornik je profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. križarski rat kao takav e, ne bi uopće mogao, općenito fenomen križarstva uopće ne bi e, se mogao ostvariti da se nisu poklopili da se nije poklopilo nekoliko temeljnih e, preduvjeta kako u ostalom u e, samim europskim društvima, tako u konačnici i na prostoru Bliskoga istoka, dakle sve te zemlje, odnosno e, Palestine i dijela Sirije. Što se tiče upravo toga prostora, treba naglasiti da sa slabljenjem Abbasidskog kalifata koji je od sredine 8. stoljeća preuzeo vodstvo u eh, islamskom i muslimanskom eh, svijetu i dugo vremena ostvarivao prilično čvrstu vlast. Sa slabljenjem eh, njegovih struktura moći stvorili su se i lokalni moćnici koji su onda dosta često i djelovali u vlastitu korist remetili E, uvriježene prilike. To je vrijeme, pogotovo druge polovine 10. stoljeća i prve polovine 11. stoljeća, kada je sam islamski svijet već bio duboko razjedinjen uz Abbasidski kalifat koji je samo nominalno i dalje bio glava cijelog islamskog svijeta, javili su se i nove sile, novi igrači, među kojima treba u svom slučaju e, istaknuti e, Fatimidski kalifat E, u Egiptu i još e, druge knježevine i lokalni e, utjecajnici koji su dakako koristili to što je sam abasidski kalifat zapravo u političkom smislu duboko potonuo. U tome vremenu, dakle u prvoj polovini 11. stoljeća pojavili su se onda na tome prostoru nove skupine turkijskoga podrijetla među kojima je prvenstvo onda e, preuzela skupina e, Turaka Selđuka, kojima je inače mora se to također istaknuti križarstvo, dakle kao fenomen, odnosno kao e, određena pokretačka snaga dugo je mnogo, ne toliko zato što bi oni direktno to potaknuli, nego zato što je bila takva percepcija. Katastrofu kod Mancikerta preživio je car Roman IV. Diogen. Nakon što ga je Andronik Duka izdao, on je zarobljen od vojske Turaka Selđuka. Sultan Alp Arslan isprava nije vjerovao da je njegova vojska uspjela zarobiti cara. Tek kada su ga identificirali nekadašnji selđučki izaslanici na Carigradskom dvoru, sultan je primio Romana i naložio mu da legne na tlo i poljubi ga. Nakon toga Alp Arslan je stavio nogu na Romanov vrat. Bila je to simbolična na gesta pokoravanja protivnika. Nakon toga al parslan je dobro postupao sa zarobljenim carem. Roman je sjedio i jeo za sultanovim stolom. Sultan mu je ukazivao svu počast. Sultan je tu naravno igrao na sigurno. Bolje je bilo ostaviti cara na životu, s njim dobro postupati i onda ga vratiti u Carigrad, nego u Bizantu dobiti nekog novog vladara koji će žarko željeti osvetu. Onda su na red došli uvjeti mira. John Julius Norvić piše. Sultan nije zahtijevao velika područja. Sve što je tražio bilo je predaja Manciherta, Antiohije, Edese i Hieropolisa, zajedno s jednom od carevih kćeri koja je trebala biti nevjesta jednom od sultanovih sinova. Preostalo je samo pitanje otkupnine, Alp Arslan prvo je zatražio 10 milijuna zlatnika, ali kada je Roman rekao da carska riznica jednostavno ne posjeduje takvu svotu, on je svotu smanjio na milijun i pol zlatnika, uz daljnjih 360 tisuća zlatnika godišnjeg danka. Dogovoreno je da će se car vratiti u Carigrad najranije moguće, kako ne bi bio u međuvremenu zbačen s prijestolja. Tjedan dana nakon bitke kod Mancikerta, Roman Diogen otišao je iz selđučkog zarobljeništva. Prvi dio puta on je putovao sa samim sultanom. Nakon toga je Alp Arslan Romanu dao pratnju od dva emira i stotinu mameluka. Ali Alp Arslanov plan nije ostvaren. Roman Diogen nije više mogao biti car. Georgije Ostrogorski u povijesti Bizanta ovako opisuje što se dogodilo s Romanom četvrtim Diogenom. U međuvremenu ga je međutim na nagovor Cezara Ivana svrgnula protivnička stranka u Carigradu. Najprije je ustanovljena zajednička vladavina carice Eudokije i njezina najstarijeg sina Mihajla Duke, ali je carica majka ubrzo zatvorena u samostan, dok je pselov štićenik Mihajlo VII proglašen samovladarom. Cara Romana, koji se vratio iz turskog zarobljeništva, carigradski su vlastodržci dočekali kao neprijatelja i buknuo je građanski rat. Na posljedku se Roman predao vjerujući u jamstva koja su u ime Mihajla VII. potpisala tri metropolita i koja su mu obećavala potpunu osobnu sigurnost. Ali još prije nego što je stigao do Carigrada, užarenim su mu željezom iskopane oči. Psel je, nadmašivši samoga sebe, poslao oslijepljenom caru pismo u kojemu njega svoju žrtvu veliča kao sretnog mučenika. Bog mu je oduzeo oči jer ga je smatrao dostojnim uzvišenijeg svjetla. Roman Diogen nakon kraćeg je vremena preminuo od užasnih rana. Mihajlo VII. Duka okrunjen je za Bizanskog cara 24. listopada 1071. godine. S njime na prijestolju Bizansko carstvo krenuće na put prema propasti. Iz te situacije najviše će koristi izvući Turci Selđuci. Turci Selđuci su pripadali onoj e, zagriženoj e, sorti e, vjernika koji su remetili prilike utoliko što su sami do duše pravovjernog sunitskog određenja htjeli i to nametnuti svima ostalima. Zapravo sebe su, može se slobodno to reći, E, promovirali u svevrsne zaštitnike pravovjernog e, islama u odnosu na šiitske grupacije kako je ostalom bila e, i u Fatimitskom Egiptu i još treba istaknuti to budući da su bili poneprije profesionalni ratnici, dali su se u službu Abasitskom kalifu koji je odlučio jednim dijelom zato što je morao i s druge strane zato što je to išlo, reklo bi se, u e, njegovu e, korist, iskoristiti kako bi e, onda osnažio vlastitu poziciju. Sami Turci Selđuci su onda sljedeći već one ustaljene principe koji su bili karakteristični e, za islam, e, jedan od najvažnijih elemenata same islamske percepcije vjere je i sveti rat, odnosno džihad. E, dakle, sebe su onda promovirali u tu poziciju da i osnažu vjeru iznutra, ali da je šire prema van, dakle prvi na udari su se onda našli Bizantinci, dakle Bizantsko e, carstvo i praktički sredinom 11. E, stoljeća Turci i Selđuci su se pokazali kao itekako žestok protivnik. S jedne strane, dakle, oni su uspjeli se etablirati na prostoru dakle, Bliskoga istoka, na prostoru Mezopotamije dakle, i dijelova Sirije i onda odatle i kao plaćenici e, u službi Abbasidskog e, kalifa i onda odatle krenuti u svojevrsno osvajanje, dakle u novi, novi pohod koji je u roku od dva desetljeća, dakle otprilike od e, sredine 11. stoljeća pa tamo do početka 70. godina 14. stoljeća, znatne prostore E, male Azije oteo e, Bizantu i zapravo mu e, oduzeo onu osnovicu koja je omogućila recimo njegovu obnovu, obnovu vojne, političke i gospodarske snage u 7. stoljeću pod vladavinom Heraklija. kada su Mihajlove pristalice usijanim željezom oslijepile Romana Diogena i to učinile tako brutalno da su ga zapravo ubile, one su Alpu Arslanu dale novu prigodu. Roman, da je ostao na životu, mogao je carstvu kupiti malo vremena tako što će poštovati sporazum koji je sklopio u zatočeništvu. Mihajlo Duka nije namjeravao poštovati bilo što što je Roman u zatočeništvu obećao Selđučkom sultanu. Ovaj pak sada imao odriješene ruke da iskoristi pobjedu kod Mancikerta do kraja. Georgije Ostrogorski piše. Tek je ovaj grozan svršetak pretvorio poraz kod Mancikerta u pravu katastrofu jer sporazum koji je Alp Arslan sklopio s carom Romanom sada je postao nevažećim i Turci su to uzeli kao povod za napadački i osvajački rat protiv Bizanta. Kao u vrijeme velike arapske invazije, Bizant je ponovno stajao pred opasnošću neprijateljskog osvajanja. Tada se međutim neprijatelju koji je nadirao suprotstavila herojska obrambena bolja Heraklijevih nasljednika, a carstvo je iznutra bilo zdravo. Sada se sve nalazilo u potpunom raspadu. Snažan je obrambeni sustav domaćih stratiota propao, dok je kao protivnik moćnoga turskog sultana u carskome gradu, okružen dvorskim intrigantima i brbljavim literatima, prijestolovao jadni pselov štićenik, knjiški moljac otuđen od svijeta, duhovno i tjelesno omlitavio prije vremena. Maloj Azi sudbina bila zapečaćena. Selđučkim je Turcima bio otvoren put, nije više bilo ni snage ni volje koja bi im se mogla suprotstaviti. Mihajlo VII Duka vladao je do 1078. godine. U njegovo vrijeme carstvo je bilo razdirano unutrašnjim sukobima i pobunama vojnih zapovjednika. Car je bio toliko slab da je morao unajmljivati Turke Selđuke da se bore za njega. Oni su to pored u novcu naplatili u teritoriju Maloj Aziji. Normani na jugu Italije izbrisali su i zadnje tragove bizanske vlasti. Na jugoistoku Europe Pečenezi su pustošili područje današnje Bugarske i Trakije. Hrvatski kralj Petar Krešimir IV. stvorio je jaku hrvatsku kraljevinu koja se proširila na uštrb bizanskih teritorija na Jadranu. Na kraju je Dmitar Zvonimir okrunjen za kralja od strane pape Grgura VII. Tako je vladar koji je vladao istočnom obalom Jadrana postao otvoreni papin vazal. Na sve je to došla činjenica da se Mihajlo upetljao u poslove s žitom. To je pak povećalo cijenu žitarica i dovelo do novih pobuna. Mihajlo je udaljen s prijestolja. Do tada Turci Selđuci pod Alp Arslanovim nasljednikom Sulejmanom u Maloj Aziji su na najdrevnijem bizanskom tlu osnovali sultanat Rum ili rimski sultanat. Spas Bizanta bit će jedno od glavnih poticaja za stvaranje križarskog pokreta na zapadu Europe. Spašavanje carstva na samrti nije bio jedini razlog za nastanak tog pokreta i Europa se tada počela mijenjati. Kao što obično biva, niti jedan proces, povijesno zbivanje ne može se jednostrano objašnjavati, uvijek je ili gotovo u pravilu je riječ o spletu različitih okolnosti koje onda u konačnici imaju stanovitu posljedicu, tako je ovome slučaju. Dakle, kao prvo, e, europsko društvo je doživjelo suvrsnu transformaciju u ranijim razdobljima, e, otkako je nestala jedinstvena e, Karolinska država, dakle Karolinsko e, carstvo, možete se reći slobodno od sredine 9. stoljeća, dakle kada je teko živjela carska ideja, onda duboko potonula i Europa je ponovno srednjovjekovna Europa, riječ je poneprije o zapadnoj Europi, ponovno nekako krenula silaznom putanjom razjedinjenosti i međusobnih sukoba. U drugoj polovini 10. stoljeća i u prvoj polovini 11. E, stoljeća e, pojavile su se nove snage koje su nadilazile tu podijeljenost. Izrazito važnu e, ulogu u svemu tomu je bilo jačanje i samoga papinstva. Dakle, reformsko papinstvo koje je težilo tomu da e, riješi različiti niz e, negativnih pojava u samoj crkvi kako bi osnažilo i samu crkvu, ali jasno i e, položaj papa i s druge strane kako bi se stvorili povoljni i društveni uvjeti, a jasno posljedično i gospodarski uvjeti koji bi onda najavili novo razdoblje. To se prvo tiče unutarnje sigurnosti. S obzirom na to da nestanak jedinstvene carske vlasti, ako je ideja nikada nije e, zamrla, e, omogućilo jačanje e, itekako lokalnih partikularističkih interesa, pa različite različiti problemi koji su bili vidljivi ne samo među najvišom politikom, dakle visokom politikom, nego i u svakodnevnom životu, poneprije što se tiče sigurnosti života, to se inače u historiografiji nekoć nazivalo razdoblje feudalne anarhije, možda to danas više nije najspretniji pojam, međutim ono što doista e, jest bila e, posljedica, odnosno vidovi te feudalne, takozvane feudalne e, anarhije, doista se može reći da je itekako remetilo prilike i izvori su pisani izvori onoga vremena su sasvim izričiti s tim vezi. U prosincu 1058. za papu je izabran Žerar od Burgundije. U trenutku izbora on je bio biskup Firence. Nakon izbora uzeo je ime Nikola II. Rimsko plemstvo je za protupapu izabralo Benedikta X. U siječnju sljedeće godine Benedikt je protjeran i Nikola II. je sam bio papa. On to neće dugo biti. Umrijeće 27. kolova za 1061. godine, ali taj kratak staž na papinskoj stolici bit će jedan od važnijih. U travnju 1059. na Lateranskom koncilu Nikola II. donio je novi propis izbora pape. Taj će propis označiti prekretnicu u povijesti papinstva. Henri Piren u svojoj povijesti Europe piše. Nikola II. je 1059. imenovanje papa povjerio zboru kardinala. To je učinio zato da bi taj izbor u buduće zaštitio od svakog stranog uplitanja. Tako je jednim udarcem dokrećio i zburnim izborima koji su prouzrokovali dugotrajni pad papinstva i s carevim uplitanjem. Od će naznačivanje Kristova namjesnika pripadati samo crkvi, koja se u miru i slobodi pobožno pribire da bi donijela svoju odluku. Posebna klauzula u Papinskoj buli određivala u suprotnosti s dosad uvijek uvažavanom tradicijom, da se taj veliki čin više ne mora nužno obaviti u Rimu. Kardinali su se slobodno mogli okupiti bilo gdje, ako su smatrali da u vrijeme konzistorija u gradu neće biti sigurni. Ova odluka Nikole II. jedna je od najvažnijih u povijesti papinstva. Sada se ono smatralo dovoljno jakim da svjetovnim vladarima priječi uplitanje u izbor pape. Reakciju na taj propis nije trebalo dugo čekati. Na sinodu 1061. njemački biskupi, u pravilu vjerni caru koji ih je i većinu postavio, proglasili su Nikolinu uredbu o izboru pape ništavnom i ritualno su razbili sve njegove odluke. Tako je počeo otvoreni sukob između carstva i papinstva. Nikolin nasljednik Aleksandar II. bio je prvi papa kojeg su izabrali kardinali. Carstvo je Aleksandra II. za papu priznalo tek 1064. godine. Aleksandar II. također odani pristalica reforme papinstva umro je 21. travnja 1075. Njega je naslijedio Hildebrand, koji je bio savjetnik i Nikole i Aleksandra. On će biti papa pod imenom Grgur VII i u njegovo vrijeme doći će do otvorenog sukoba između cara Svetog Rimskog carstva i pape. U tom će sukobu pobijediti Grgur i tako će papinstvo postati najjača sila zapadne Europe. U svijetu srednjovjekovne Europe mnogi su ljudi čeznuli da postoji jedna vlast koja će im dati kakvu takvu sigurnost i zaštitu. Naime, jednostavno se pojedinac nije mogao osjećati sigurnim, bili su dosta e, česti sukobi e, među, ne samo među velikašima, nego i među nižim e, vazalima, sredstva temeljem kojih su onda prisiljavali svoje protivnike da popuste ili da priznaju poraz, najčešće su se svodila na to da napadaju i njihove seljake, dakle u svom slučaju pojedince koji su obrađivali zemlju od kojih su svi e, živjeli. Također vladala je potpuna i nesigurnost ili dobrim dijelom nesigurnost što se tiče putovanja. Dakle, iako e, nikada čak i kada su Arapi širili e, svoje vlastama od 7. stoljeća nije, nisu zamrli kontakti između zapada i istoka i, i putovanja, dakle hodočašća. E, međutim, u unutarnjoj e, sferi, dakle, čak je bio veliki i problem e, sigurno putovati i trgovcu i prijeći stotinjak kilometara jer je mogao se suočiti s napadima razbojničkima, bilo da je riječ o običnim pljačkašima, ali u konačnici nekom vazalu koji je evo na taj način htio sebi ostvariti dodatni, dodatni prihod. Dakle, doista je teško bilo i središnje vlasti vladara koja se u tome vremenu i kako borila da se održi među E, velikašima nametnuti e, red. Jedina sila koja je to mogla ostvariti e, prvo s ideološke pozicije, koja bi se onda pretočila u stvarnost, je bila crkva. I doista crkva je onda preuzela to prvenstvo i moće reći da je papinstvo to prepoznalo kao snagu koja će ponovo objediniti kršćanstvo koje će na zapadu, zapadno kršćanstvo koje će stvoriti E, uređenije uvjete i onda posljedično zapravo snažiti poziciju papinstva i to je dobro se povezalo e, s težnjama i samih e, svjetovnih vladara i svjetovnih vođa koji su također bili zainteresirani da se situacija stabilizira. Reformski pokret koji je namjeravao promijeniti papinstvo stavljao je naglasak na to da crkva postane autonomna od svjetovne vlasti te da se ponovno približi duhovnosti koja je izvirala iz dijela apostolskih. To je pak nagnalo promjenu ponašanja svećenstva. Strogo se zabranjivala simonija, kupovanje ili prodavanje ozdravljenja duša. Branilo se svećenicima da se žene i da sa svećeničkom službom postupaju kao s vlasništvom ili političkim položajem. Iznad svega bio je nalog da se crkva mora odvojiti od svjetovnog vladara i da treba nametnuti svoje prvenstvo. To je bilo nešto novo. Od Konstantina Velikog pa do Karla Velikog crkva i vladar bili su povezani. Vladar je često bio znatno moćniji od crkve. Sada je crkva smatrala da treba nametnuti svoje prvenstvo. Christopher Tierman u knjizi Boži rat, nova povijest križarskih ratova piše. Vješto, iako prijeporno, Manipulirajući političkim okolnostima u Italiji i Njemačkoj, reformski pape obranili su ne samo neovisnost crkve, libertas eklezije, nego i autonomno prvenstvo stolice Svetoga Petra. Razglašavajući da Petrovski tekstovi u Novom Zavjetu pokazuju da je Krist dao Svetom Petru, pa stoga papi kao njegovom nasljedniku ili još upečatljivije namjesniku, vlas nad crkvom i autoritet na nebu i zemlji, Reformski pape sve su više zahtijevali autoritet ne samo nad svim crkvama, nego i nad državama i svjetovnjaštvom. Kako bi pak izborili taj položaj ili ga zaštitili, pape su sve više morale upotrebljavati svjetovna oružja. Već Nikola II. Robertu Giscardu, vođi nove normanske države na jugu Italije, ugovorom u Melfiju 23. kolova za 1059. dao titulu Vojvode od Apulije, Kalabrije i Sicilije. Normanski ratnički vođa spremno je prihvatio savez s papom. Njime je dobio politički legitimitet, papa je zauzvrat dobio najbolje ratnike tadašnje Europe. Šest godina ranije Nikolin prethodnik na papinskoj stolici, Lav IX, borio se protiv tih Normana. Križarski pohod bit će izravna posljedica papinskog pokušaja da vlada i svjetovnom sferom. Naravno, nisu samo politički razlozi bili važni u pokretanju prvog križarskog pohoda. Srednji vijek bio je vrijeme kojim je vladao istinski vjerski žar. Vjerski žar je, može se to reći, sasvim slobodno bio i najvažniji činitelj E, da uopće križarski fenomen nastane i da taj pokret e, zaživi na taj način kao što je e, zaživio. Zapravo čak i neočekivano i za same pokretače. Papa Urban kada je krenuo tu svoju kampanju, recimo to tako, ni uopće očekivao da će biti takav odaziv. On je poneprije zajedno sa svojim suradnicima tražio i želio da se e, priključe ratnici. Dakle, to je u samom početku trebao biti ratnički pohod sa točno određenim ciljem. Međutim, sve je to zaokupilo javnost, recimo to tako, javnost onoga vremena, dakle, sve društvene slojeve bez razlike. Dakle, doista taj vjerski žar je prožao ljude, kršćane e, na zapadu u potpunosti i bio jedan od glavnih ako može čak i reći, možda doista glavni razlog da je i križarstvo e, uspjelo. Sad, što je to bilo postini da je to uopće stvorilo takve e, mogućnosti. Danas možda i nije to tako uobičajeno, dakle čovjek današnje e, iz današnje perspektive kada gledali ljudi su onoga vremena doista, može se tako reći, živjeli vjeru i vjerske zasade, općenito sama vjera kao takva je bila i tekako dio, duboki dio e, svakodnevice. Onda se s druge strane to i nadovezivalo na e, postojeće tradicije. Već sam bio spomenuo hodočašće, iako te e, veze nikada nisu prekinute. Doduše, s obzirom na osobite okolnosti, najčešće hodočašće je nekako završavalo u lokalnim okvirima i recimo već je bio velik potvat otići na hodočašće u Rim ili Santiago de Compostela, dakle tako velike E, i daleke relacije. Međutim, to ne znači da e, nisu e, postojali hodočasnici i bilo ih je, izvori jasno svjedoče o tome, koji su se pučivali i tako daleko kao i do sve te zemlje. Uvijek postoji, ponekad možda se čini to prikrivenije, ali zapravo uvijek postoji kako izražena ta vjerska želja, ta, ta vjerska gorljivost, da se zapravo ponepri posjeti sva ona E, sveta mjesta kojima su pojedinci vjernici doznavali e, iz Biblije, dakle e, s propovjedonice kojima je propovjedao svećenik na svoje oči na taj način da osjete veću bliskost Bogu i jasno budući da su to bili prostori koji su se nalazili pod vlašću pripadnika druge vjere da se onda postavilo i legitimno pitanje, barem u okvirima one onih koji su e, to određivali na najviše političkoj razini. Treba li to tako biti, jer u konačnici to nije sigurno ono što Bog želi. Mark Bloch u knjizi Feudalno društvo navodi riječi ravenskog svećenika iz 9. stoljeća kad pošto propadne rimsko carstvo Franaka, različiti kraljevi zauzmu mjesto na uzvišenom prijestolju, svaki će se čovjek pouzdavati još samo u svoj mač. Sredinom tog devetog stoljeća počelo je mrvljenje carstva koje je stvorio Karlo Veliki. Nije samo mrvljenje velike države koju je stvorio Karlo dovelo do širenja nasilja. Srednji vijek je bio nasilno vrijeme. Mark Bloch piše. Osim toga su i provale osvajača posvuda unosile ubojstvo i pljačku i time izvanredno uspješno radile na slamanju starih okvira vlasti. Ali nasilje imalo svoj korijen i u najdubljem temelju društvene strukture i tadašnjeg mentaliteta. Nasilje je vladalo u privredi u vrijeme kad je razmjena bila rijetka i teška. Čovjek se mogao najsigurnije obogatiti samo pljačkom ili tlačenjem. Cijela jedna vladajuća i ratnička klasa živjela je prvenstveno od toga, pa je neki redovnik hladnokrvno mogao u povelji reći nekomu malom senioru ovako. Dajem ovu zemlju slobodno od svake dačbine, od svakoga globljenja, slobodno od svakog kuluka i svega onoga što vitezovi običavaju nasiljem iznuđivati od sirotinje. Nasilje je vladalo u pravu, Zahvaljujući običajno pravnom načelu koje je s vremenom završavalo ozakonjenjem gotovo svakoga nasilnog prisvojenja, zatim zahvaljujući čvrsto ukorijenjenoj tradiciji koja je pojedincu ili maloj skupini priznavala pravo ili čak nametala dužnost da sama sebi izriče pravdu. Obiteljska krvna osveta, krivac neizmjernog broja krvavih drama, nije bila jedini oblik osobnog izvršavanja presude, što je neprestano dovodilo u pogibelj javni red a povrh toga bili su veoma skloni svoje osjećanje časti vezati uz gotovo životinsko primjenjivanje tjelesne snage. Svakoga dana se, piše oko 1024. biskup Buršard od Wormsa, po uzoru na divlje zvijeri provode umorstva među podanicima Svetog Petra. Ljudi nasrću jedan na drugoga zbog pijanstva, zbog ponosa ili ni zbog čega. Tijekom jedne godine 35 potpuno nevinih kmetova Svetog Petra ubili su drugi kmetovi iste crkve i ti se ubojice nipošto nekaju, nego u slavlju ističu svoj zločin. Godine 990. na tri sinode održane u Južnoj Francuskoj, u Šaru, Narboni i Piju, po prvi je put spomenuta institucija Božjeg mira. Cilj te institucije bio je da se zaustavi ovo nasilje koje je morilo srednjovjekovno društvo. Ta inicijativa odmah naišla na odobravanje Vilijama V. od Akvitanije, najmoćnijeg plemića na jugu Francuske. Na te sinode došli su koncili u Limožu i Poatijevu, na kojima su donesene mirovne uredbe koje su pod prijetnjom ekskomunikacije iz crkve branili svaki čin privatnog ratovanja ili nasilja. Bilo da je ono usmjereno prema crkvenim ljudima ili prema seljacima, ženama, trgovcima, hodočasnicima. Svi svjetovni i crkveni ljudi su u područjima na kojima je važio Boži mir bili obvezni prisegnuti da će poštivati odredbe tog mira. Naravno, ta institucija Božjeg mira nije prekinula nasilje, ali ga je barem nastojala ograničiti. Ta institucija samo je još jedan pokazatelj rastuće moći crkve krajem 11. stoljeća. Pored Božijeg mira i primirja, crkva je u to vrijeme utemeljivala instituciju pravednog rata. Ta institucija je bila ključna za križarske pohode. Ranije razdoblje srednjega vijeka se opravdano naziva razdobljem otvojenih područja e, i vrlo su slabi kontakti i teško je bilo uspostaviti veze, međutim temeljem doista onih dvije ustanova koje sam spomenuo, Božjega mira i Božjega primjera, stvorilo se, stvorio se veći osjećaj jedinstva e, među kršćanima, kršćanskim državama, pogotovo jasno na onoj najvišoj e, razini jer ipak e, ne treba preuveličavati to i za veliku većinu ljudi srednjega vijeka e, njihov svijet e, završava napravo tamo gdje su još otprilike granice njihovoga gradića ili njihovoga sela. Izvan toga je nepoznati svijet, ali postoji to Postoji to jedinstvo, barem u tome, taj osjećaj jedinstva, barem u ideološkome smislu. Sam križarski e, fenomen ima određene preteče, e, već su suvremenici percipirali to kao pravedan rat. Dakle, to je nešto što se e, nadovezuje i na percepcije pravednog rata, odnosno što bi on podrazumijevao još iz kasnoantičkog razdoblja i te kako je važan u tomu Sveti Augustin Hiponski, dakle jedan od najvećih teologa kršćanstva i e, crkve, jedan u konačnici od crkvenih e, otaca, koji je uspostavio zapravo kriterijeva po kojima je neki rat e, pravedan i koji su onda iskorišteni zapravo u 11. stoljeću, dakle kada doista taj križarski fenomen konačno i nastaje. I sad Papa Urban II je bez daljnjega najzaslužniji za pokretanje križarskog rata, E, međutim, ima i on neposrednoga e, preteču, zapravo može se reći svoga duhovnoga mentora, e, Papur Grgora VII, inače jednoga od najžešćih, najgorljivijih, najsposobnijih i najbojovnijih reformskih papa, koji se sam na početku svoga E, potifikata e, zanosio idejom pokretanja zapravo e, jednog takvoga vojnoga pohoda, dakle to je reklo bi se u ideji bio križarski rat prije križarskog rata, dakle 1074. godine koji je smjerao tomu da se pomogne braći kršćanima na istoku, dakle u Bizantu. Nakon smrti Mihajla VII. Duke na prijestolju u Carigradu je došao Nikefor Botanejat, strateg teme Anatolika. On je uz Nikefora Brijenija, dračkog kneza, bio glavni pobunjenik protiv carske vlasti. Potanejat je uz pomoć Turaka Selđuka pobjedio Brijenija i 24. ožujka 1078. ušao u Carigrad i odmah istog dana primio Bizansku krunu iz ruku Carigradskog patrijarha. No Botanejat je bio čovjek u godinama i nije mogao nametnuti svoju vlast u carstvu, ma kako ono maleno bilo. I drugi vojni zapovjednici počeli su se buniti. Jedan od njih bio je i Aleksije Komnen iz glasovite obitelji Komnena koja je već dala cara. Pored njega zapovjednik u Nikeji, Nikefor Malisen, također se pobunio protiv cara. Malisen je Komnenu ponudio dogovor. Aleksije će biti gospodar europskog dijela, Nikefor azijskog. Aleksije je to odbio. Nakon toga Aleksije Komnen uspio ući u Carigrad zahvaljujući potkupljivanju njemačkih trupa koje su štitile taj grad. I Aleksijeva vojska i vojska koja je branila Carigrad bile su šarolika skupina plaćenika. Kada je Aleksije ušao u Carigrad, tri je dana grad bio pljačkan. Nikefor Botaneat odustao od carstva, a 4. travnja 1081. Aleksije Komnen okrunjen je za novog cara. Njegov poziv u pomoć pokrenut će papu na zapadu i tako će doći do prvog križarskog pohoda, govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu ali onda je doista urban krenuo s time, čini se da je neposredan poticaj došao, barem koliko se to može prema izvorima, zaključiti od tadašnjega bizanskog cara Aleksija I, koji je takako osjećao negativne e, posljedice e, širenja selđučkog utjecaja i on se već bio obratio papi Urbanu, dakle koncilu e, u Pječenci, dakle je bilo na proljeću 1995. godine, sa molbom da se napravo nešto poduzme, odnosno da se pomogne Bizantu protiv tih islamskih osvajača, dakle koji su krenuli tim putem osvajanja, već kako je to bilo e, karakteristično za, za sam e, islam, kako bi onda proširili područje pod e, muslimanskom kontrolom. Papa je to prihvatio, međutim ono što jest ovako zanimljivo da na tome koncilu u Klermonu, iste godine kada je papa prvo to predstavio ondašnjoj javnosti, odnosno na tome koncilu su sudjelovali e, da kako i svi prelati, ali i predstavnici svjetovnih vlasti, bro doista govorio o pomoći braći kršćanima na, e, na istoku, dakle nije bila bilo riječi o osvanju samoga Jeruzalema i također jasno sve to uobličio u one već e, uobičajene težnje koje su izražavali e, pape onoga vremena, reformski pape, da se e, crkva oslobodi različitih negativnih pojava, da se uspostavi učvrsti još dodatno mir među kršćanima, dakle sve onaj repertoar koji je bio uobičajan. Ali na posljedku iz toga njegovoga poziva, koji je bio poneprije upućen eliti, je onda nastao cijeli taj fenomen i cijeli taj pokret. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. I sljedećeg četvrtka nastavit ćemo priču o prvom križarskom pohodu. Današnju emisiju za vas su pripremili Tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimila Nikolina Ćulum, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.